Garatenia mukurrez bete da eta parioak tinko-tinko ziren. Bi partidetan emaitza bera. Berrogei oita mazazpitan gelditu baitira bi partiden markagailuak. Lehen partidan, Dukazuk amabi tantoko aintzina hartu bazuen ere, Sanchezek irabazi du, ondorioz bere lekoa finalean txegurtatu azaio, Luis Sanchez. Bon, le plus important pour la finale, c'est de, de récupérer physiquement, ça va très compliqué. J'avais quelques problèmes aujourd'hui physiques, euh, mais bon. à euh, niveau de la partie de maintenant, je pense que Peyo il a montré un niveau exceptionnel pendant toutes les, les Super Prestige. Fizikama hile tre tre for, e, euh, taktikama hozi, on verra, on verra, se pas. Bigarren partidan, Lajaldek beranta pixka tartu zuen, Matio Hospitalek lauspa bostantoko aintzina atxikitzen baitzakon, baina azken ama bostantoetan, Lajaldek zuen beranta berreskuratu du, eta azkenik berak bere burua finalera eramandu. Finala nola aurre ikusten duen, aipatzen dauku peio Lajaldek. Bere kontra ongi sakatu, bere sakeak eh, Ongi eh, atera, zenta tiroa bezala botatzen ditu sakeak eh, Luis Sanchezek eta hala, bere sakeari eh, ongiak aposto eman eta eta nik nire aukera ongi baliatu zenta horako pilotari baten kontra eh, aukerak direlarik ez dira bi aldiz etortzen beharko dira lehen aldian ongi baliatu eta gauzak ongi egin txapela jantzteko. Jasko super prestige txapelketa Luis Sanchezek irabazi zuen, ean beraz aurtengoa nork irabaziko duen, finala ondoko igandean finkatia da urtahilaren bostian.